Brasilo festas la centiarigion de geniulo. En januaro 2023, amantoi de musico en Brasilo rememoras la nomon, la vivon, cae la arton de genia musicisto, Valdir Azevedo. Li nascidis en la urbo Rio de Janeiro ie la dudec sepa de januaro 1923, cae farigis amata en la tuta lando cae ec en multae aliae mondo partoi. Liei componajo estis sonigitai en filmoi cae ravis auscultantoin en cioi continentoi. Ciam li estis ancora infano, li eclernis ludadon de diversae music instrumentoi, fluto, gitaro, mandolino sed li vere enamigis alla quarcorda gittaretto, en Brasilo nomata cavacinho, chiun oni gistiam consideris duaranga musicilo. Per siae talento cae creemo, li elvolvis tecnicon tutte novan cae rican en la usado de tiu etta gitarro. Dom la ardeco post 1940, li organizis music ensemblon cae comensis presentis sin en quartaloi de Rio. En la iaro 1949 li lancis sian unuan son discon, cae li mem surprisigis pro la furora successo de la canzono Brasila Netto. De tiam li comensis carieron dedicitan exclusive al musico. En la sequa iaro li lances duam discom, quio in havis alian meilostonan componajon, delicata. Cetiu i du componaje faridis mondconatai. En lia biografio, oni rakontas ke la komponado de delicata okazis en curiosa maniero. La autoro veturis per sia automobilo al urbo proxima al Rio de Janeiro por concerto cae la ne tre alt qualita auto trovarmigis cae devigis la soforon haltigi gin por attendi malvarmigion. Dom la attendado li sidigis en la ombro de arbo cun sia gitareto cae tie Li dum celcei minutoi verkis sian cefverkon. En la iardeco post 1950, li excursis en Sudamerico ca in Europo, ca oni registris lia in componajoin en Usono, Japanuyo, ca Germanujo. Alia mondkonata artistino, la brasilia cantistino Carme Miranda, estis granda admiranto de Azevedo. Si helpis conatigi lian arton en usono kie si carieris. En la jaro 1976 li registris la canzonon Miai manoi, mia gitaretto, cae aldonis fragmentoen de la Ave Mario de Gounod por danki por la resanigio de unu fingro cion li prescau forperdis pro accidento. La genia Valgira Zevedo forpassis en la urbo San Paolo en la iaro 1980.